و به این حق دین اسلام است عدالت کنن در معاملات خود و دیگران و قطعناهم سنقه اشرت و امما دور اول امت اجابت دور اول امت اجابت از اینجاه اللہ تعالی میگه امت موسی را من به دوازده دست تقسیم کردم با دوازده سردار اینها را گفتم که شما باید مراقبت کنید حضرت داود علیه حضرت یعقوب علیه السلام دوازده فرزند داشت دوازده قبیله تشکیل شد و قطعناهم اثنتا عشرة اشباطا ما تقسیم کردیم ما بنی اسرائیل را دوازده اشباط یعنی دوازده دستان اشباط اکت اولاد اجداد را میگن سبت اشباط یعنی اولاد یعقوب دوازده رشته کردیم ما یعنی دوازده امم و دوازده دسته کردیم نارا اممم بیان برای اشباطن دوازده دسته کردیم آنها را اونها دوازده امت بودن دوازده امم بودن و آینا الى موسا از استسقاو وقتی اینها آب خواستم برای اینها هم آب جداگانه کردم باید کردم به طلب موسا هنگامی که آب طلبیده در موسا قومش من باید کردم که انه به عطاق الحجر بزن اصای مبارک را بشن کم بجشت من حسنتا اشارتا اینا جاری می شود از آن شنگ دوازده چشمه برای دوازده کبیره قدل علم کل اناس مشربهم تشخیص میداد هر انسانی محل شرب خود را این مال بنیانی یا این مال یوسف زیها این مال یهودی زیها یهودا زیها یهود زایی و یوسف زایی و اسحاق زایی و نارد تقسیم کرد فظللنا خب اینا در میدان تیر آب نیست آب بهشون دادم شایه نیست درخت نیست هیچ چیزی برای سایه ندارد. ظللنا علیهم الغمام ابر قرم بران اصای افکن کردم و نازل کردن بران هم من و من شیره بود میام جمع می کردم و خوردم سلوا پرنده ای خب اینها گفتم بخورید یعنی تخیره نکنید از طیبات ما رسکنم لیکن هم ظلم نکردن با ما لیکن بودن اینها ظالم به نسبت بخیش ولیکن کانو انفسهم یظلمون که ذخیره کردند و برای جهاد نرفتن ظالم شدن لحظه ظلم با خود کردن با من خدا یک ظلمی نکردن وقتی گفته شد آنها سکونت کنید در این کاریا و بخورید از این کاریا از هر جایی که دل شما بعد از ورود در بیت المقدس و بگویید هدتون با زمان بگید درخواست ما مغفرت ذنوب این کلمه استغفار آنها بود هدتون هدتون و خب، وارد دروازه بشید در حالی که سجده کنید یعنی تسلیم باشید سرای شما پایین بشه ما میبخشیم خطیعات شما را و اضافه میتونیم برای محسنین یعنی دیدار هم نشان میدیم لیکن برعکس کلمات الهی کردن فبدل الذین ظلموا منهم تعویض کردن آنهایی که ظالم بودن از اینها ظالمین تعویض کردن فبدل الذین ظلموا منهم قولا سخنی را سخن را ظالمین عوض کردن فبدل الذین ظلموا منهم قولا کردن غیر آنچه که بیشون گفته شده بود به جای هیتتون هیتتون فی شهرتن گفتن بجای سجدن یا دھکون علا کردن عوض کردن ظالمین آنها سخن را و کردن در حالی غیر آنچه که بهشون گفته شده بود پس اینا فرمانی چی شد فارسلنا علیهم رجتا من السماء ما فرستادیم در سر عذابی از آسمان شبه به ظلمی که خب اونجا هم اینها را ما عذاب دادیم بعد اینها در زمان داود علیه السلام اینها در کنار کریه ایله بودن ایله اونجا ماهیگیری داشتن ما روز شنبه گفتیم حق نداری ماهی و آنها را امتحان کردیم روز شنبه همه ماهی را کنار دریا روی آب آوردیم و روزهای دیگر دیگر ما اندازه ضرورت اونها ماهی تمام روز دامنی انداختن یک ماهی نیمان خدا امتحان نکند عزیزان هر کس را خدا امتحان سخت کرد دیگه سال کن اینها را از اون کریه کریه ایلا که کانت حاضرت البحر بود آن کریه کنار دریا دریا شور یا قلزم در کنار دریا شور بوده یا دریا قلزم بحر قلزم در زمان داود علیه السلام از یادون که سبت روزی که تجاوز کردن در شنبه که روز تعظیم و عبادت بود اینها بجای عبادت کانال کشیدن و ماهی اسیر کردن هنگامی که آمد پیش آنها روز شنبه آنها شرهن ظاهر روی آب و یوم لا یسکتون روزی که آنها شنبه را تعظیم نمی کردن یعنی شنبه نبود صلاح تاکین این ماهی اصلا نمی آمد کذالک به همین طریقه نبلوهم امتحان کردیم ما آنها را به سبب کی اونها چون نافرمانی کردن روز شنبه را برای عبادت الهی تحقیل نکردند و به عبادت خدا و به ذکر و به تلاوت مشغول نشدند اونها فکر کردن من امتحانشون کردن یک امتحان سروران گرامی امتحان تلطف هست برای اهل طاعت آزمایش اهل طاعت از لطفه آزمائش اهل معصیت غضب امتحان کردیم آنها را به سبب فسق آنها که شنبه روز عبادت بودیم ها فسق کردن نافرمانی کردن از زیر بار طاعت بیرون رفتن فسق شدیم به خاطر اینکه از اطاعت خدا زیر بار اطاعت نرفتن من اینها را امتحان سختی کردم روز شنبه که ممنوع بود ما ایمانیان را روی کار آمدن این امتحان سخت به خاطر که ما این روز شنبه همه روی آب و روزهای دیگر دیده نمیشه این امتحان سخت را به خاطر فسق آنها کرد فسق کردن یعنی از من تخطی کردن روز شنبه اون وظایفی که برای این بود انجام بداد این خاطر من این امتحان کردم سبحان هم امتحان کردیم آن آرا به سبب فسقی که داشتن روز شنبه از خدا اطاعت نکردن هنگامی که امتحانات سے دست شدن یک دست باعث آمری بالمعروف ایمون المنکر یک دست حیلت و یک دست دیگر سودی شاید امتن سفیها گفتن از آنها علمت ایدون واعظین را چرا واعظ میکنید قومی را که خدا حلاق کننده اینا سفیها گفتن این خدا اینا را حلاق کنه شوبش کنه کار مداره چرا نصیحت میکنید قومی را که خدا حلاق میکنه دانها را یا عذاب میده دانها را مولکم ریشه آنها را میکنه یا اینکه عذاب تدریجی بیان آنها عذاب شدید مبلغین گفتن ما حضرتن الى ربکم ما ادخائی میکنیم به رب رب ربا اینها را تبلیغ کردیم نصیحت کردیم یعنی این تبلیغ ما حجتن علیه هست که پرده قیامت بگیم ربا اینها را ما واز کردیم تبلیغ کردیم لیکن نفهمیدن معذرت الى ربكم اللهم یتکون تاكينها از کفر و شرک اجتناب بکنن فلما نسوا ما ذکروا به وقتی فراموش کردن اون پند و اندر زهایی را که تذکر داده بودن به آنها آخر وعظار چی واز کرده اینا گوش نکشید فراموش شدن ما ذکروا بی از تمام اون پند و اندرزه واضحای شعله بیانها را وقتی فراموش کردن انجین الذین ینهون عن السوء ما نجات دادیم آن را که ناهی از بودن و گرفت کردیم آنها را که ظالم بودن به عذاب ضعیف یعنی به عذاب شدید و به سبب اینکه فسق میکردن از فرمان خدا خارج بود حالا صوفی ها چیه بعد یه عقیده دارن که صوفی ها را هم خدا اصاب دارن امر به معروف نکنه و نه از منکر هم لیکن بعضی عقیده دارن نه اونها در زبان اگر تبلیغ نکردن در قلب بد دانستن گفتن الله مهلکم او معذبکم عذابش تو نه از منکر مرتبه سومش همینه که با قلب انسان منکر را منکر بدن من را منکم منکرم فلیغیره بیدیه فیلم یستطع فبلسانه و الا یستطیع فبقلبه و ذلك عصف الایمان فلما عطا امان و وقت سرکشی کردن از آنچه که نهی شده بودن یعنی از گرفتن مالی گفتیم ما تفسیر به عذاب بعیش عذاب شدید گفتیم به آنها بشوید میمون زلیل و خار که میمون خاص این زلیل و خار به واسطه انبیاء بنی اسرائیل اعلان کر رب تو چون بعد از اون دیگه نبی یکی بعد از دیگری می آمد اعلان کر رب تو به واسطه انبیاء بنی اسرائیل که می پرشتد لیبعثن علیهم الى یوم القیامت می پرشتد در سر اینها اللہ تعالی تا روز قیامت کسانی را که بچشانند اینها را سوال العذاب بدترین عذاب ذل و اخذ اینها در طول تاریخ همشون همین توی ذلت ان ربک لسریع العقاب رب تو سریع العقاب هست انه لغفور الرحیم و بتحقیق اینها الله تعالی بخشنده و مهربان است همین اروپا در سر از یهودی ها نفرت دارد یهودی ها انسان خوبی نیست دیشب یکی گفت که رادیو گفت شد درصد اروپی ها کافرهای اروپایی از یهودیان افراد شدند شد و مسلمان ها باشون درگیرند و این آسایششون سال ها سال سال همش در حراس ان ربك لسريع العقاب انه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما ما تقیم کردیم اینها را در زمین امت امت کردیم اینها را منهم صالحون بعض از اینها باقی بعض بغیر صالحان و هم در طول تاریخ یهود ما اینها را امتحان کردیم به حسنات شهد و بنا حسنات دادیم که ترغیب بشن سیعات دادیم که ترهیب بشن مرض و فقر و برای ترهیبن لعلهم یرجعون حکمت این ابتلا تاک انہا پاس میند اشرارت و بیدینی فخلف من بعدهم خلقون جانشین شد بعد از این نیکها جانشینان بسیار بدی ورثون کتاب میراث بردن کتاب را پدران خود مرض اول حرام خاری یا خدون ارض هذا الادنا می گرفتن سامان این دنیای حکیر و ادنا دنیای حکیم، دنیا خودش حکیره ادنا شد به حقیرته متا و حکام این دنیا را می گرفتن حرام و حلالش را نگاه نمی کردن و خب بعد وقتی وجدان اینا می گفت که شما حرام خواهی می کنید رشوت میکنید می کنید از کانال تعویزهای باطل دارید حرام خواهی می کنید بعد که خود را توجیه میدادن که سیوب فرولنا خدا بخشوک مهربانی که اگر انسان هم معصیت میکنن گناه میکنن وقتی آنها را انسان تذکر میده شبرم والله خدا کی بخشوکی سرولا سرد سرد تو خدا نبخشه خدا کی یعنی علمان گناه میکنه تو میگه خدا کی دیگه فریمه ای یه یهودیان کار کرده می گرفتن در برابر کتاب سامان مختصر این دنیا را و بعد خود را تسکین می دادن وقتی می دیدن که ما از راه حرام شهری و جادوی داریم پول می گیریم ما از راه رشوت و کارهای زشت داریم پول می گیریم وجدان وقتی دینا را ملامت می کردون می گفتن سیو غفر بخشیده می شود برای ما و این یاتیم معرض و مثلو اگر نیامت آمد پیشانا یک سامانی مثل سامان قبلی بازونا هم اکشنی کردن یا خودو برای تردیدان اللہ تعالی فرمو علم یو خدر نیسا کل کتاب آیا گرفت نشده از اینها اهد و پیمان کتاب که اینها تبلیغ دروغ نکنند الله یقولو علی الله الا الحق مگر اینها آز گرفت نشده قدیم الله یهود و نصارا که دروغ گویی نکنه تعویز نقش سلیمانی را نگه آیات قرآنی تعویز های شهری و تربندی را بعد میگه که نامه کتاب خدا تعویز قرآن تعویز فبی مدینه حرمون این ریش هم سنیتش ثابت از همین آیات از آیات برای اثباتی ریش بسه اصلا از اینا حد سهر میکردن دیوان و از این کانال درآمد هنگفت به دست می آورد آیا گرفتن شده از اینها اهد کتاب اهد در کتاب که نگویند بر خدا مگر حق بگن دروغ نگن و درسو ما درس بدن آنچه که در کتاب است آنچه در کتاب است مردم واضح کنن تبلیغ کنن امروز باور کنی بعض واضحات دروغهایی میگوین که دیگه اصلاً و درس ما فیه مگر اینها این گرفته نشدن که اینها غیر از حق دیگه چیزی نگن کلمه حق از کتاب خدا آسمانی تورات انجیل بگن و درس ما و آنچه در کتاب است مردم تعلیم بدن درس بدن وقتی ما همش تمسک به کتاب بکنیم و درس در کتاب دیدی مولا صاحب هم دوش از کجا بکنیم امروز بزرگترین مسئله ای که طلبه دینی را دریاست دارد خود میبرد همینه که دیگه ما منبع درآمدی نداریم اگر ما مستقیم حرکت کنیم و تعویز ندهیم از کجا بکنیم اللہ تعالی میگه ون نمیرید و دار الاخرت خیر للذین یتقون در این دنیا بعد پوت لایموتی بساخید با خانه محکری بسازید با چیز ناچیزی بسادی که دار آخرت بہتر است برا آنائی که از عقائد و اعمال زشت پرهیز می کنن از تاویز و تاویز ستانی از کانال پرهیز می کنن در تاوی را باز نمی کنم برای احمد تاویز های باطل بابا تاویز های جائز درسته تو اگر اگر از آیاتی از قرآنی کسی رقیم نیشی بدید این ممنوعیت ندارد در امت مسلمین چیز را قبول کرده لیکن تاویزات باطل این ایمان سحری جادوگری زنکار باطل میدن فریب میدن اونها ممنوعه این خاطر الله جمله را گفت مولا دار آخرت خیرون للذین یتقون اونهایی که از عقاید و اعمال زشت اجتناب میکنن دار آخرت بهتر اگر اینجا مولا گرسنه شدید اینجا در ببین این آیا ارتباطش به ماقابل و به ما بعد، اشاره می کند که مولا باید خانه باشد بکود لایمود بسازد مشتری آخرت باشد همین سادی گفت اونی که خود تن پروری کند او خیشتن گم است و کرا رهبری کند او اگر خودش مرید دنیا شد به طرف حتام دنیا میل کرد و زلیل میشه والدار الاخرت خیر للذین یتقون فلا تاخلون اغل شما کجاست که دنیای دنیرا از راه ترپند و تعویز به دست داخرت باقی رمی گذاری فقط اینهایی که به نام مولا دنبال چنین تعویزات هستند مثل یهودی ها و نصرانی ها اسم الله یهود اینا بدبخت میشه خب کیاستن کی متقی قیامت لانها میرسے جنت لانها میرسے کیا سن الذین یمسکون بالکتاب آنها که تمسک میکنن میچسبن بالکتاب و تمسک بمعنی چسبیدن با قوت آنهایی که متمسک به کتاب هستند واز از کتاب می کنند راهنمایی از کتاب می کنند و الصلاة و پابند نمازند اینها مصلحند ان الله نفی اجر المصلحین من اجر اصلاح کنندگان را ضایع نمی کنم از کتاب تبلیغ کنید اگر حفظ نداری آیات را قرآن رسول خود بخداری تو بخانی آیا را بنویسی توی کاغذ و بخانی امروز که مرسوم شده کاغذ بر میدارن مبلغین واعظین حکام از روی کاغذ سخنرانی میکنن این دیگه معیوب نشده من شما را که حوصله حفظ آیات نیست قرآن آباد کنید اگر قرآن را نمیتونی حمل کنید روی کاغذ آیا را بنویسی و اذن تک میں جبل یاد کنی دون لازا اینا کامیاب کدوم اللہ کامیاب ہے یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نفیو اجر المسلحین تمسک کتاب یعنی يعني در اصلاح و اصلاح جامعہ از کتاب استشاری از کتاب قبلی هر عملی را کی خلاف کتاب از انسان ہاں مشاهده می کنند اون باید بگی مگه این هم میدانن که کدوم گناه را میکنن هیچ گناهگاری در دنیا تشخیص گناه خود را نداده بار باید بگی این گناهه این حرامه این حرامه این حلاله واعظ مصلح مثل اون دکتر طبیبی تشخیص میده این غذا برش حرام نخوری خورما خوردی تربا میشه اظهار تو مضاف میشه واید حقیقت باید مرض را تشخیص بده و مطابق مرض تعلیق کنه فرد شر کفر بدعت خلاف سنت حرام خواهی هر دو چی هر مردم میدانن حرام را حلال را شیط را کفر را بدعت را کجا میدانن شما که متمثل به کتابی تشخیص میدی اگر مطابق مرض مردم حرف بزنی این نسخه های علاج را برشون بگی خب اینها زیر بار تورات خوب نرفتند الله تعالی میگه من کورا بالا شریم آمدم و این تقن الجبل من کنن کورا سرین ها آوردن گویا که اون کو شایبانی بر اینا و گمان کردن آنا که این کو میوفته بشر آنا واقعون بیم یعنی علیه من در همین لازم اعلان کردم که خودو بل اعتقاد و عمل آنچه من بشما دادم با قوت تمام گروار تورات نمی رفتم به ذریع کوه من اینا کردم او یاد کنید به تعلیم و تعلم آنچرا در این کتاب هست حکمت فکرین لعلکم تتقون شما از عذاب های الهی نجات کنید اللہ تعالی میگه برای این چین انسان ها نگن که ما خبری من در عالم ارواح از این انسان ها عهد گرفتم رو روزی اللہ تعالی از پشت ذریات آدم اللہ تعالی همه انسان ها را به صورت ذرات در عالم احوا ارواح احضار کرد و از همه اقرار ربوبیت کرد این عهد در عالم ارواح و بعد میگن نه موقع اعطای روح اللہ تعالی از هر انسان عهد میگیره برای ولهذا اون عهدی که در عالم ارواح گرفته یا موقع اعطای روح گرفته میشه یاد ما کی نیست الله تعالی برای اینکه این عهد بیاد ما بیاید نبی فرستاده و متمسک به کتاب فرستاده که اون عهد را بیاد ما بیاید یاد کنون زمان که گرفت الله رب شما ای محمد از بنی آدم از فرزندان آدم یعنی از پشت فرزندان آدم گرفت هم اولاد آنها را و در عالم اروا مستقر کرد و گواه کرد آنها را بر جانهایشون و اعلان کرد که الستو بربکم آیا من رب شما نیستم انسانها همه و همه گفتم بلا بلا شهدنا گواهی میدیم تو رب مایی تو مالک و اختیاردار مایی تو بر ما ربوبیت داری چرا این حضر گرفت یاد کن زمانی که اخذ ربکا من بنی آدم از پشت بنی آدم بدله یعنی ذریات آنها را اخذ کرد در عالم ارواح یا اینکه در شکم مادر وقت اعطای روح و الله تعالی این اعتراف را گرفت چرا این حکمت میثاق چیه تا که شما نگویید روز قیامت که انا کنان هذا غافلین ما از این ربوبیت شما از این توحید ربوبیت شما غافل بودیم. و نگویید که انما اشرک آباؤنا من قبل و انا کرنا ذریت من بعدیم که شرک پدران ما کردن قبلا و ما ذریت بودیم بعد از آنها ما ندارستیم نقش قدم آبا را بودیم آیا شما مر حالات کنید به ما المبتلون بخاطر آنچه که باطل ها کردن دیدین ها کردن الله تعالی میگه من برای این که کیامت قیامت این اعتراضات مواجه من نشد و مشرکین نگن که پدران ما شرک کردن و ما ابتدا کردیم من این عهد را گرفتم خب برای این که برای فراموش نشود و بیاد آنها بیارن من به ذریعه انبیاء تفصیل کردم کذالک به همین کیفیت من تفصیلا بیان کردم آیات را به واسطه بیست انبیاء تا این انسان ها از کفر شرک برگردن تنها به اون عهد میثاق در عالم ارضا من اکتفا نکردم در طول تاریخ من نبی مبعوث کردم و آیات را مفصلا بیان کردم که شما از شرک و کفر انسانها برگردن یک کوتاهی من خدا چیه هم در عالم ارضا من عهد گرفتم و تنها به این عهد اکتفا نکردم کذالک نفصل الآیات تفصیلا من آیات را به واسطه انبیاء و رسول بیان کردم ولعلهم یرجون تا کنات کو پرشت برگردن حالا به عنوان نمونه از آن علمائی که زیر بار طاعت رفتن اللہ تعالی میگه یک داستانی را برای این یهودی ها بخوان داستان بلعن ابن باورا که یک عالم مستجاب و دعوه در زمان موسی بود از زمان قبل از موسی تا آمدن موسی این بلب ابن باورا در انبیاء در بنی اسرائیل یک عالم مستجاب و دعوت موسی علیه السلام که آمد دیگه مستجاب و دعوت این بیشتر شد خیلی مرید و مقتدی داشت این را بر علیه موسی شورانی داد مرتبه اول گفت بابا این پیغمبر خدا است با پیغمبر خدا را بد گفتن دعا کردن این خیلی قرار دارد نه آخر از کانال خانومش وارد شدند و هدایای تقدیم کردند و بلد باورا را بدبخت کردند بلد ابن باورا دست بلند کرد که دعا کند بر علیه موسی خدا زبانش را مثل شک آورسید اللہ تعالی میگه این از اون آیاتی مستجاب و دعوتی به طرف دنیا میل کردن دلیل و خارش کردن الله اگر مولا از آیات الهی زیر بار ساعت آیات نره خدا نجات بدا سخت خدا عذاب ہوگی و شیطان فوراً همراه ہوئے وقتی از گیر آیات آمد بیرون مثل که ما از پوست میاد بیرون این همین طور از آیات الهی کشید خود را بیرون و به طرف دنیا میل کرد شیطان هم تاغیبش کرد و حالا 24 ساعت شیطان با او همراه شبک بود اینطور اونطور یا حقیقتا زمان بیرون آمده بود یا دیگه حالا بقوات میکنه همینطور خود به خود آرام خدا نجات بدهد خیلی مثلی بخوان بر سر این بنی اسرائیل خبر اون آقایی را که ما بهش داده بودیم آیات علم شریعت داده بودیم فانسلک منها از زیر بار این آیات بیرون آمد فانسلک سلخ دیگر چیزی که پوست بیاند مثل مار از این آیات آمد بیرون مار از پوست دور در ربط از آیات شیطانون هم دنبال کرد وقتی آیات را گذاشت عمل به آیات را گذاشت پر شلق منا منشینه شیطانون را تاغیب کرد و تاغیب کرد به او را هم دریا فاتباه الشیطان فکان من الغابین شمر اتباع شیطانی نے کہ الان شد از گمراہان ولو شینا لرفانا اگر ما من خاکم البته بلند می کردیم او را بها با این آیات چطور؟ به ان وقت که حل العمل که عمل پیش می ما او را بلند می کردیم با این آیات ولیکنه اخلد الى الارض لیکن این میل کرد به طرف دنیا ارض جمعه دنیا اخلده به معنی مال اون میلان کرد به طرف دنیا دنی و تبا هو، سبب این میلان چیه اتباع خواهشات کرد مولا باید خواهشات قدرت تیر یعنی پا بگذارد سبحان الله خوب متوجه باشی داستان عبرت آموز هست حالا مثال او در ذلت و خاری مثل سگت حمله کنی بر آن او حس حس می کند یا بگذاری او هم زبان کشیده حس حس می کند حالا مولای منحرف همیشه بر علیه دین حرف میزنه همشه بر علیه دین کسی او کار داشته باشد یا نداشته باشد بر علیه دین حرف بزن مثل سگ بدترین مثال را برای ملا بی عمل خدا در قرآن داد گاهی میگه اولاغه تو زمین شگه مثل الذين حملوا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفارا اینجا فرمود مثلهم كمثل الكلب چرا ملایی را شیطان تسخیر کنه دیگه کار شیطان را ملا خودش انجام خدا نجات بده از شیطان ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا این مثال تنها به بنام ابن باورا نیست بلکه مثال قومی که آیات ما را تکذیب میکنه هر مکذب آیات الهی مثل سگ زبانش بات حیب دنبال دنیا حسد دارد به دنیا خست و ریاست حسد دارد به دنیا زر حسد دارد تو ساکت نیست آرام ندارد هر مکذب آیات اللہ مثال شمینه گوش آلا مثال شمینه همکاران گوش هم مثال شمینه حس حس شمینه آرام و سکون ندارد این مثال اون قومی است که کذبو به آیاتنا فقصص بیان بفرما این بیان آرا این بیان آرا بیان بفرما قصص بمعنی بیان این داستانها آرا بیان بفرما لعلهم یتفکرون تا اینها تفکر کنند درس بگیرند به خاطر دنیا منحرف نشان سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا خیلی بده مثال قومی کی تکذیب کردن آیات مارا و انفسهم کانو یظلمون و بر جانها کو ظالمان کسی را که خدا ہدایت کند او راه یافتند و کسی را که خدا گمراه کند بخاطر اناد زد بی که او دارد دعوی اینجا بود شما متبع ما اوهیه باشید اتباع نکنی دیگران را در حلال و حرام از ما اوهیه الیه کم اتباع اتباع ما اوهیه الیه لحظه در تحلیل و در تحریف شما متبع آیات الهی باشید متبع خواهشات و رسومات نباشی که آنهایی که متبع رسومات میشوند و خود را لغت میکنند حلال خدا را حرام دانند، حرام خدا را حلال دانند، اینا مال جهنم من خلق کردم برای جهنم بسیاری را جنها این اینقدر احمقا لهم قلوب لا یفقهون بها برای آنها دلی هست برای نام تفکر ندارند نمیفهمند با اون دل کلام خدا را آنها چشم دارند برای نام نمیبینن با اون چشمها حق و حقیقت را و برای آنها گوش هست برای نام نمیشنوند با اون گوشها حق و حقائق را اولای که کل انعام اینها با هستن خرند بل هم اول از خر هم اولئک هم الغافلون اینها غافلان درجه یکن باوجود که انبیاء اینها را ابلاغ کردن تبلیغ کردن تا غافلن چرا از هر از خرم بدترن از گاب هم بدترن خر و گاب هر جا نیکی ببیند اونجا گردن تسلیم میکنه نمیشه هر کجا حیوان احسانی ببینه اونجا میره انتظار میکشه اینا از حیوانات هم بدترن. همه می خورند و می نوشند و از خدا و از دستورات خدا هیچ خبری ندارند دارند که رمضان آمده برای چی روزا آمده برای چی نماز برای چی حد برای چی اصلا چی نمی کنند امروز جامعه بشری ما مصداق این آیات هستند خدا کلنام، بل هم اغل لهم قلوب اولئك هم الغافلون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آئر حتی انسانی اس مجتمع بشری را می سبحان الله همه در فکر همین نان و آب آه. دیگه در فکر معاد هیچ کسی وقتی در فکر معاد میشن کم از کم یک مرتبه در سوانوز در فکر آخرت آمد هیچ فکر ندارم الله تعالی نجات خلاصه متعلق دعوی اسلامی اللہ تعالی مشکل گشا و حاجت روا فریاد رس داد رس مدیر و مدبر لها دور بخانی وللہ الاسماء الحسنى بخدا اقتصاد داران نام آئی فیبا مثل کار صاحب حاجت روا حاضر ناظر مشکل گشا نافع ظہر معین مزل محسی مبدی خالق مالک رازق این همه نام های با به او اختصاص دارم لحظه فدوه ای بار بار بخانید این خدا را بار بار در فکر باشید این خدا را بخانید با این نام های زیبا تا شما در لیست غافلین نباشید شما در لیست غافلین نباشی بار برای خدا هست اسماء با بقانی دون اللہ را باون ناماء زیبا و بغداری دانها را کہ انحراف داران در اسماء الہی انحراف داران در اسماء الہی ان یعنی اسماء اللہ را بر دیگران استعمال بکنن نافع دیگران را میگن دیگران را میگن معین دیگران را میگن مولا دیگران را برکت دهنده دیگران را میگن حالانکه برکت دهنده نافع هزار معین حاضر ناظر شهید الله هست اونا دیگران را میگن غیب میدارن حاضر و ناظرن با ما را کمک میکنن به ما رسیدگی میکنن بلا میارن مشکلات دور میکنن صفات الهی او بھوکداردان آئے را که انہیں رابداران در نام زیبا شیوہ الہی یعنی این نام آئے وصفات یہ الہی را بردگران اطلاق نہیں کنن فہمی دیا نا اسماء زیباء الہی را دیگران استعمال میکنن اینها این انہیں رابدار نام آئے الہی داران مراد از اسماء اسماء صفاتی الہی دیگران را نافع و دار میدانند دیگران را حاضر و ناظر میدانند دیگران را پریاد رس و دادرس میدانند دانند سیستان کانو یا ان قریب جزا داد میشوان به مقابل اعمال شومی کنها نها انجام دادند و من خلقنا امتون حالا اللہ تعالی میگه از آنهایی که من خلق کردم تمام گمراه نیستند بلکه یک جماعتی چنین هست متعلق است یعنی هدایت منیب می آبا و از آنهایی که من خلق کردم یعنی این انسان یک امتی هستن یهدون بالحق راهنمایی میکنه مردم را به حق به مذهب حق به دین حق به توحید و با آن حق عادلا در معاملات خود و دیگران عدالت دارند خدا به شبهه بر تاخیر عذاب خب اینهایی که انحراف دارن یلحدون فی اشمائهی چرا اینها را تحقیق نمی کارشون تمام نمی کنن اللہ تعالی فرمود اونایی که تقدیم می کنن آیات مارا داخل می کنیم می بریم اینا سنت تدریجهم تدریجا می بریم ما آنها را به طرف جهنم از جایی که اونها فکرش ندارن می بریم می بریم خب، می تو جهنم شروع و املی لهم ما نارا مهلت هم میدهیم چرا؟ که ان کیدی متین کید من تدبیر گرفت من خیلی سخته وقتی که گرفتم دیگه نمیتونم این خاطر چند سبای مهلتش میدم اولم یتفکروا شجر بیان رسالت است اللہ تعالی میگه او انسان ها مگر اگر این انسان ها کفر میکنن و اصلا فکر نمیکنن که ما به صاحب من جن جننا همراه شب روزانا هیچ جنی ندارد پیغمبر را مجنون میگفتن دیوانه اللہ تعالی میگه اینها کفر میکنن وا استفهام عاطفه است اکبر ولم یتفکر کفر میکنن رسالت پیغمبر را انکار میکنن فکر نمیکنن ما به من جنه همراه روز آنها هیچ جنی ندارد نیت این همراهش روز آنها الا نذیر مبین مگر نفیر آگاه میکنه دینا از خدا آشکارا زجر و بیان تو اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آیا اینها نگاه نمی کنند و نگاه نمی کنند در عجایبات آسمان و زمین و آنچه که خدا خلق کرده از اشیاء اینا چرا نگاه نمی کنند این همه عجایبات آسمان و زمین و و این همه چیزهایی را که خدا خلق کرده به عظمت خدا پی ببرند و به زندگی آخرت پی ببرند و انا اصا ان یکون قد اقترب اجلهم امید است که نزدیک باشد اجل گرفتان ها تاریخ مرگان امید است که نزدیک باشد امید است که وعده هست و انا اصا ان یکون قد اقترب اجلهم وعده است که اجل آنها قریب است این قد اقترب اجلهم این ان یکون باعث خبر خودش فاعل امید، وعده امید است که اجل آنها قریب باشد فبأي حديث بعده يؤمنون پس با چه بعد از این قرآن بلیغ ایمان میارن پس غم لا حاصلت ای پیغمبر چرا شما چرا غم میکنی غم لا حاصلت حاصل ندارد چرا من یضلل اللہ فلا هادی اللہ کسی را کہ خدا خاطر اناد او گمراہ کند هادی برای او نیست و می گزاردان اللہ تعالی در سرکشی و تمردی که دارن کور بگردند و حیران بگردند یا مهون و من کور و حیران بگردند ہم کور باشند دل آنها و حیران بگردند بیان آخرت هست از شما تاریخ عذاب و آخرت را می پرسند یسالونک عن الساعه ایان مرساها اینا سوال میکنن چون انکار میکنن سوال هم میکنن سوال میکنن شما از قیامت چه زمانی قائم میشود قیامت ایان مرساها چه زمانی هست قیام قیامت قیام قیامت مرسا بمعنی کیا حاضر قیامت قیام قیامت در چلا زیش جواب اول قل انما علمها عند الله علم وقوع قیامت نزد خدا چه لحظه قائم میشه خدا نیست لا یجلی حال وقت الا مطلع نیست برای اون قیامت یعنی در وقت قیامت مگر الله دیگه هیچ کسی را الله سبحانه و تعالی غیر از خودش مطلع نکرده لا یجلی ها منکشف نکرده اون قیامت را یعنی در وقت قیامت مگر الله الله منکشفش میکنه دیگه کسی نمیتونه منکشف جل الامر اکشفه و اظهره لا یجلیها بمن لا یکشفها لا یظهرها ظاهر نمی کند اون قیامت را لوقتها ای وقت وقتها در موقع قیامت الا مگر الله اون قیامت را ظاهر می کند شکلت السماوات والارض علم وقوع قیامت شاعت یعنی علم ظهور ساعت شکلت معنی خفیه محی شده است اشعار مخیت در آسمان و زمین علم وقوع قیامت هیچ لم یعلمون وقت بکوی را چنان مخیه علم قیامت در آسمان و زمین که اهل آسمان و زمین علم وقوع قیامت را ندارن نه آسمانی ها میدانن نه زمینی ها نمیاد اون قیامت پیش شما انسان الا بغتتم اگر ناگان بدون اطلاع سابق شما سوال میکنم پیغمبر گویا که شما عالم به قیامتی حفی انها ای عالم ها کما قال ابن عباس حفی را معنی عالم کرده شما مطلع از قیامت کسی ساتھ میں خود بگو بینا انما علم و الله علم وقوع قیامت نزد خدا نه نزد من لیکن اکثر مردم لا بگوی پیغمبر همی گفتن تو پیغمبری بله مشرک یه ایمان اعتقاد دارد که پیغمبر هر چیز را میداند علم قیامت را دارد غیب دارد در این دنیا مشرک چنین فکرهایی دارد اختیاراتی در برای خود و برای جهان دارد اللہ تعالی میگه بگو بینم من مالک نفع و ضرر هم نیست. قیامت به جای من مالک نفع و نقصان نفس هیچ را هم ندارم و من هیچ گونه خبری از قیامت هم ندارم قل این ترقی از ما کرد بگوی پیغمبر لا املک در اختیار ندارم برای نفس خودم نفرسانی را ولا ذرن و نظر رسانی را الا ما شاء الله مگر آنچه خدا بخواد از نفع و ضرر بر من وارد کند بعدش گفتند که شما بگید دیگه سال چیز گران میشه ارزان میشه دوچار مکه لو تو عالم الغیب اگر من پیغمبر غیب میدانشتم تو همه خیرها را من جمع کردم تو من الخیر و ما مستنی سو یک درستو هم من نمیگیره ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون نیستم من مگر بشارت دهنده نذیر هستم شما را عذاب خدا آگاهی میدم نه من غیب میدانم و اگر من غیب میدانستم همه خیرها را من جمع کردم و من ضرری نمیرسید شما میبینید که همه دنیا را نه من جمع کردم و هر روز من یک ذره هم وارد میشم من غیردان نیستم من نیستم اگر نفیر بشیر لقومی یؤمنون هو الذی الله اون ذاتی که شما را خلق کرده از یک نفس همه شما را خلق کرده از یک نفس و از همین نفس پیدا کرده جفتان را تاکہ این نفس با جفت خودش آرام بگیره کنه الیها این نفس آرام بگیره به طرف اون جفت خودش فلما تغشاها وقتی این جفت اون جفت خود را در بغل میگیره تغشاها به آغوشش میگیره یعنی با اون نزدیکی میکنه حملت حملا خفیفا این جفتش حمل بود برمیدارد حمل سبوکی روزای آیا اول رد بیهی با این حمل به آسانی راه میده روز آیا اول فلما کرد. وقتی که این جب زوجه گران میشه یعنی دیگه بچه بزرگ میشه بیچاره دیگه به آسانی نمیتونه بلند بشه و بشینه دعو الله همون فریاد میزند الله را که رب آنها دعو الله ربا خما خب، فریاد میزنند این دوتا تا جب الله را که رب آنها و چنین قرارداد میکنند که لئن آتیتنا اگر به من عنایت کردی ربا صالح پدر و مادر دوتا میگن که اگر دادی به ما پدر و مادر فرزند شانه و درست ما میشویم از شاکری فلما آتاهما پس وقتی که خدا به این والدین میده فرزند را شاله تو قرار میده این فرزند این والدین نادان برای اون خدا شریکی در آنچه که به آنها داده پیر بخش نبی بخشش میده پس بسیار بلند و بالا الله تعالی از آنچه که اینها با خدا شریکش کرد گرداد گفتن نبی بخش گفتن حسنداد گفتن علی بخش گفتن الله تعالی بسیار بلند و بالا هست از آن کسانی که با خدا شریک کردن داده خدا اینه میگه پیرا داد پیرا ای شرکون اللہ تعالی میگه اینا شریک میکنن با خدا آن چیزهایی را که هیچی خلق نکردن داده خدا میگه پیر داده بلکه خود اون پیر با اون که این ها پیر نسبت در خلق شده خدا هستن مخلوقا خدا خلق کرده اون پیرها و غیره استطاعت ندارن برای اینها نصر لا استفیون لهم نصر استطاعت نصرت را برای اینها ندارن و نجانها خود را میتوانن نصرت کنن اللہ تعالی میگه شما میخانید انسانها اون غیر الله را ها نه خیلی شرطیه اگر شما بخوانید این خطاب بس اینجا بس اینجا کنی حرف دارم اینجا بس اینجا بات دارم برای شما ترجمه من آیا طوری ترجمه کردم که این زن و مرد دو قسمه مشرک وقتی که به اولاد میرسن وقتی که نیت خدا را فریاد میزنند و آه و نالا وقتی اولاد داده میشه با خدا دیگران شریک بعد میگن که این آیات در مورد بیبی هوا و آدم هست چون ابتدا اللہ تعالی فرمود شما نگاه کنید خلقكم من نفس واحده وجعل من خلق آدمی نفس واحد جفت آن را خلق کرده پس وقتی که آرام میگیرد این شوهر نفت به طرف آن جبتش فقط آرام بگیره پس فلما تغشاها این میگه آدم با هوا وقتی که نزدیک شدن هوا هوا حمل کرد حمل خفیف را با اون میرم پس وقتی که گران میشود این حامل تو تایی خدا را فریاد میزنن که رب آنهاست و چنین آدمی کنه اگر به ما دادی سوال ما میشه اون شاکر یعنی موافق حق شناس میگوین شان نزول بیان میکنن که هوا بچه پیدا میکرد و بچه آنها بود شیطان آمد و گفت که شما این عبدالحارث نام بگذارید نه حارث نام خود شیطان حارث به معنی حرس کننده کشت کننده و زراعت کننده پس اینها حارث نام گذاشتن بچه نه عبدالحارث همین قرآن دارت سرزنش بود فکر سروران نگرانی، این شان نزول و این مورد برای این آیات با اسمت پیغمبر که حضرت آدم از خد پیغمبر چطور برای خدا شریک درست کنه دلیل این شان نزول درست نیست که قرآن کو فتعالا فتعالا الله اما یشرکون اگر آدم و حوا میگود میگفت اما یشرکانی وقتی گفت اما یشرکون این طبیعت بشر را بیان میکنه که بشر وقتی نعمت را رسیده خدا را فریاد میزنه وقتی بهش نعمت میرسه پیرداد و نویداد میکنه این حالت زوجین مشرک و کافر را بیان میکنه به خاطر در دنیا زیاد که بچه های خود را به غیر الله نسبت میدن همه نام های کفری و شرکی را پیغمبر عوض کرد اینجا قرآن همینه میگه ایشرکون در اسماء اولا آیا شریک میکنن یکی دختران زیادی داشت یک پسری داشت او قدیم در مدرسه شورشادی این یک موی باقی سرش میتراشید اونجا یک اندازه یک مشت موی گذاشته بود اندازه یک مشت آخر این بچه ها پرسیدن یک بچه ای داشت اندازه همین ابو بکر ما بود این آخر از اون خونه خودش می آمد پس تا دختر بزرگ داشت و همین یک بچه مدرسه آش پس پسبکی هم آخر بچه ها پرسیده بودن طلبه که چرا همه سرش تراشید اینجا یک موی گذاشت دکم من همش دختر میرسید من نشت کردم نامی پیری را از پیرهای افغانستان گرفتم که اگر تو به من پسری دادی پیر صاحب من گوشپندی میارم سر زیارت تو رب نیکنم نظر تو میکنم و موی سر بچه را من همونجا سر زیارت تو میتراشم موهاش هم نسید حالا ما را افغانستان شوروی آمد اون زمان شوروی بود ما فرار کردیم لحظه نظر را نتونستم ایفا کنم باقی سرمی تراشم و این قسمت نظر پیره باقی بره همونجا سرش تراشه و گوشتن کشتنش مو نظر پیر ما هنوز دیدیم موی سر بچه بچه ها تصمیم گرفتن بچه ها کم زیاد دوری بلد نیست گفت این بی اعتماد مدرسه سماج کر شنید این غفت بغاق ہے چین این مشکل ایک مشکل ہمیں تقریبا این مرده متوجه شد دیگر دو مرتبه از اتاق نمی گذاشت که بیا زمون خانه حیاتی که داشت در حیات هم کی مدرسه باز این بچه که دوارته بیرون آمد خلاصا بچه ها گفت این مشرک آسه نمیدارم صدر شکارش کارش کردن مدرسه اخراج بچه ها دیگه درست نشده قد مشرک موی سر بچه را برای غیر خدا نازل کرد که در اسلام دستور داده شده هر حکم خدا که روز هفتم انسان سر بچه را بتراشه عقیقه برای خدا شکران برای این نعمت بکشه اگر پسری دو تا گوشبند و اگر دختری یک ذکر مثل حضر و موی سرش را هم باید بتراشه و هم وزن این موات طلا و نغره نظر در دین اسلام ها برای غیر خدا داشت این اللہ تعالی از والدین مشرکین آخر شکایت کرد اگر در ابتدا از آدم صحبت شده در آخر از فرزندان آدم خدا گلک می کند این داستان در روایات آمده است لیکن قابل ارزش نیست نقلش کرده شما در تفاسیر هم میرید میگردید هر که آیات را برای آدم و حوا حمل نکنید برای نسل آدم و حوا و دلیل شریکون ما لا یخلق شیئا آیا اینا شریک میکنن با خدا کسانی را که آنها هیچ چیز بھی خلق نکردن بلکه خود آنها خلق شدن خود پیرا خلق کردن چیزی بلکه خود پیرا خلق نشدن انبیا خلق کردن انبیا رو بگید خالق با این صفت خدا با این نام زیبا انبیا را هم صفت کنید بله مولا شما صفت کنید نبی را بگید خالق ولی را بگید خالق فرشته را بگید خالق نمیشید مشرک پس نبی را هم بخانید ولی را هم بخانید بچه را هم نسبت بدید به ولی و نبی میشید مشرک لا یستطیعون لهم نصران اینا استطاعت ندارن برای اینا نصرت را و نه اینا میتوانن خود را نصرت کنن پیرها خود را میتونه نصرت کنن بیا خود را میتونه نصرت کنن الان این خطاب تدعون میگوید این خطاب به پیغمبر و صحابه هست معنی اینه ای پیغمبر اگر شما این مشرکین را بخانید ای به طرف هدایت لا یتبعوکم اینا شما را اتباع نمی کنن برابر از درترین اینا که بخانید اینها را یا نخانی ساکت بشید شما این مشرکین را به هدایت بخانید اینا شما را اتباع نمی کنن برابر برسر بر شما نه بر سر اینا ها سوان علیکم بر شما برابره که بخانید آنها را یا شما ساکت باشید از خواندن آنها اینا سوال اتبالی و خب میگن نه خطاب انتدوب به مشرکین که ای مشرکین شما این معبودان خود را بخانید این معبودان از شما اطاعت نمید برابر در شما شما بخانید این معبودان را این زیارت ها را این قبر ها را این صاحبان قبر را امان تم سامتون یا شما ساکت باشید و نخانید لا تبیو کنید، دنبال شما نمید بلند میشم پیران از قبر دنبال میکنن فا میای نه تردید دعای غیر الله گوش کنین آیات را این آیات را هم بر مشرک مشرک برای بت حمل میکنه دلیل اینه الذین برای جمع مذکر یا برای مؤنث اصلا مؤنث الله تعالی مذکر به کار میبره ان الذين تدعون من دون الله اون پیر و پیغمبر و فرشتگان را که شما می خاندانها را آیت محدود ہے ان الذين هم من دون الله موصول باصلہ مبتدا خبر مبتدا عباد ان خبر ان کسان راس انبیاء و اولیاء کی شمامی خاندان را غیر از اللہ عباد عباد جمع عبد بندگانی هستند امثالکم مثل شما آجز مثل شما پیر مرد و پیر زاد میشن مثل شما گرسنه و نادار میشن و انبیاء گرسنه نشدن نادار نشدن حتی انبیاء تا جای گرسنه شدن که مهمانی هم خواستند و که استثامه که شما گرسنه لیکن شما بختم باز هم ندادن استقما اهلها فابا ان یضیفوهما موسا ولی هست نبی نشده ولیه سر صحابه که انسان ها دل اجدان را میبینند که اینها آب نمیدن اینها نان میدن و کسی که آب نمیتونه بده اون هم سر چا اون نان میتونه بده این خاطر فرمود رب بما انزلت الیه من خیر فقیر امروز اگر هر چیزی دیگه روشنه از شبان روزه فعام نخورده جز برگ درختان و ریشه درختان در این مسیر آمده خطرون خورده و آمده فصل بهار دیگه نانی ندید امروز کاملا اشتیاع نان گوش شیر لیکن این بیویزدان ها دید که خیلی بیوزدان اصلا زنان گفت من چیزی دید اونجا فکر میکردن او خیزر که این اهل کاری سخیه نان میده استفاما تعام خواستن دیگه ثروتی خواستن که پولدار بشی استطعما تعام خواستن فابا ان یضیفوهما خدا اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ من دُونِ اللَّهِ عباد امثالكم بندگانی هستن مثل شما بخانید آنها را تا جواب بدن برای شما اگر راست میگید بخانید تا جواب بدن جواب میدن هرگز فلهم مرجلون استجابت از کجا میکنن هر وقت آلاک استجابت را ندارن آیا این مرده ها دارن که را برن با اون دارن آه کہ پیرہا بہادار انتبام پارہا رہا و اکثر پیرہا مردہ مردوں پرستش درسته ہے اللہ اللہ تعالیٰ میگه اینا از کجا شما را بکنه استطاعت کنه آیا پایی دارن که را برن با اون پا، آیا آنها دستی دارن که گیرن با اون دستها آیا انها چشمی دارن چشمها دارن که ببینن با اون چشمها آیا گوشنها دارن که بشنن با اون گوشها قلدو شرکاکم دین بینهای را که شما شریک کرده اید در عبادت با خدا و ثم دونی؟ شما با تمام پیرهای خود برای نابودی من پیغمبر مکن هم تو فلا بیرونی من مهلت هم شما با پیران خود همه بر علیه من باشید من اصلا پرواز ندارم چرا؟ ان ولی الله کار ساز من الله حادث حاجت روای من الله هست فنا دهنده من الله هست الله الذي نزل الكتاب الله کی کتاب عظیم رو بر من نازل و هو يتولى الصالحين خصوصیت من پیغمبر نیست او متولی تمام صالحین است کارساز و حادث روا و مشکل گشای تمام صالحین است خصوصیت من پیغمبر نیست خب برعکس اونایی را که شما میخانید آنها را غیر از خدا لا و نصرکم اونا استطاعت نصرت شما و مردم پیرها را میکنن برای نصرت و امداد نی قرآن میگه لا یستطیعون نصرکم استطاعت نصرت شما ندارن و نه خود را میتوانن یاری بدن خودشان را کشتن سراشون را و اسبها را بر را چاک دادن زن و بچه هاشون اثیر کردن اونها کاری نتونستن بکنن الان اینا برای همه این میلیاردها کار بکنن و خودشان خنجر خوردن خودشان کشته شدن خودشان زیر دست پای اصفهان له شدن اونها نتونستن برای خود کاری بکنن زن و بچه خود را از اسارت نجات بدن الان الان چی میتونه بکنن ها حقیقت نمیگه قرآن لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون اونا خود را نمیتوانن نصرت کنند و یاری بدن و شهدای کربلا جنیس که خود را یاری زن و بچه خود را از اشارت نجات ده قرآن حقایق میگه یا نمیگه همینطور نیست بط بط سرم میکنید بط بط بط بط قرآن بط نمیگه کسانی را شما فریاد میزنید هی بیا بداد من درست هی صاحب زمان لا استطیعون نصرت استطاعت نسرت شما را در برابر دشمنان ندارن و نه خود را میتوانن نصرت کنن علم نہ تو رہا تھا اگر بے خاندان عرب طرف سے ہدایت شما ربیان رہنمائی کنن لا یسمعو چیه؟ لا یسمعو نمیشنون چون میگه نه کبرها میشنون بود هست که نمیشنود و نمیبیند یا همین انسان الذین الذین جمع مذکر نیست انبیاء را و اولیاء را و فرشتگان را همه را دربر نمیگیره او من دونی هی غیر از خدا انبیاء اولیاء فرشتگان خدا اندیا غیر خدا اینه برای من دید پس کسی که انبیاء اولیاء رب بخاند مصداق کنایه نمیشه و بود رب بخاند مصداق کنایه نمیشه این آیات را همه حمل میکنن بود بود بود بود چیه؟ اخه بود همون تصویر و مجسمه انسان صالح است یعنی را و مشکل گشتر میدانه یا کسی را که سنگ به صورت او ساخته شده ها مردم همین قبر خاطرها را همین را تعظیم کنند یا اونی که توی قبره شما بگید مردم کدوم را تعظیم میکنن همین خاطرها را تعظیم کنند یا اونی که دیر خاطرها پس قرآن هم روی حقیقت داره دست این اینها وقت این مجسمه را تازی می کردن می خاندن اون صاحب مجسمه در اعتقاد آنها ملحوظ بود یا همین مجسمه همین سنگ مگر نمیدانستن که این سنگ از روسخانه آوردیم بردیم حجاری این بار که نام و نشان و تصویر معبود را مرتسم کرد حجار الان شما می بوسیدید اول که نمی درسته اون کسی را که این سنگ به اون نسبت دارد این مجسمه به اون نسبت دارد این قبر به اون نسبت دارد تعظیم میشه صاحب قبر تعظیم میشه نه این تپه خان درسته یا نه شما که میری سرکار فاتحه میخوانید برای اموات شما ملاحظه میکنید همین خاطر یا او کچره که توی کبره پورا ملاحظه میکنید الله تعالی ببخش شما را یا همین تپه خاطرها را شما دعا میکنید دعا میخواید دعا چیزی که نمیخواید میگه اللهم اغفرهم وارحمهم واعفو ای خدا اینا را ببخش عفو کن اللهم بدلهم دارا خیر من داری خدا اینا را سرای بهتر از سرای دنیا بده یعنی قبر اینا را آسایشگاه کن قبر اینا را پر از نار سپاس سلام بر مشکین کو خدا قبرای اینا را پر از آتش کنه ما از نماز عصر غافل کرده نگذاشت ما نماز عصر بخونیم هیچ ارتباطی به بود بود ندی جلال هم کنون خانی اینجا نوشته اسلام اسلام اسلام شما میگه بود بود بود بود چیه دیگه برای من بود بود همین در مجسمه های شخصیت ها را میگه بت مجسمه را بودایی ها بر یک سخرت کوهی نتراشیده بودن نکشیده بودن یک سخرت کوهی را یک مجسمه ایکار این بود پرستان آتش گرفتن چرا او را تحصیل کردن رد شما می خاندانا را غیر از خدا استطاعت نصرت شما را ندارند و نه را می نصرت کنند این آیه حقیقت نیستن انبیاء خود را تونستن نصرت کنند اولیاء خود را تونستن نصرت کنند خود انبیا نیازمند بودن گفتم من انصاری الله کی با ما همکار میشه همه در کام اگر بخانی دینارا به طرف این که شما را هدایت کنن الی الهدا که شما را هدایت کنن لا یسمعو یسمع خب، را हाँ اگر تو اعتقاد داری آیه شما من که اعتقاد نه اگر بخانی شما غیر الله را به طرف هدایت لا یسمعو فیوتی به همین خاطر که کار شما معتبوده گفت سنم سنم اگر شما این بتانه بخانید این بطان نمیشنوان و کار نداری سیوتی آیا که بط نمیگه غیر الله میگه بط کبره سنگ چوبه اللہ تعالی میگه که اب تک نصرت کنه که اول فریاد شما را بشنوه خب تو اول درس که نامدی من اونجا در سوره که خیلی بحث کرده این هم یک دلیله مرگا اگر بخانی دینها را به طرف هدایت جواب آیه را کسی بدهد که قائل سمای موتا من که قائل سمای موتا نیستم برای من اصلا دلیل این آیه یکی از دلایلی که مرگا نمیشنون همین آیه است بله غفور خب ویژه و خصوصیت پیغمبر از موجزه است پیغمبر علیه السلام گفت عمر جان از تو بیشتر میشنوند، این موجزه هست موجزه قانون نیست الله تعالی به آنها شعور داد به آنها قوت سما داد حالانکه سر ابو جلال از سر شدا بود گفت از بهتر میشه این چیزهایی که سما هست از آن از روایات که سما ثابته اون همه بر معجزه پیغمبر حمله موجزه خارج عادت است کرامت خارج عادت است حالا کرامت مرده بشنود از دور هم بشنود آنجا عمر روی خطبه گفت ساری الجبل ساری کورا بگیر که دشمن از پشت کو داره بر شما حمله میکنه همان لحظه اینجا ساریه شنید کرامت تو عمره کرامت همین چیز را میگه که خارق ہے موجزه همین چیز را میگن که خارق عادت قانون نیست هر خارق عادت از دست غیر نبی کرامت است و هر خارق عادت از دست نبی اون موجزه است معجزه قانون نیست کرامت قانون نیست قانون چیه قرآن همینه که خدا میگه تدوهم للهدا لا يسمعو بله حضرت عمر اعتراض کرد كيف تكلم حتى نراضي حضرت عائشہ بگو حضرت حضرت عمر در جلوی پیغمبر اعتراض کرد کیف تکلم اجساد اللہ ارواح پیغمبر فرمود از تو بهتر میشنود پس معلوم میشه که اعتقاد همین بوده که مرده نمیشنود اگر پیغمبر ثبت میداد صحابه را که مرده ها میشنوند مرده ها میشنوند پس عمر چرا اعتراض میکرد دلیل واضح اینه باز پیغمبر گفت از تو بهتر میشنوند پس این معجزه شد خارق عادت قانون هم مرده نمیشنود خب اون مرده ها ریر زمین بودن کم از کم خب کجا این یک حدیثی شما بیارید که مرده داخل قبر هم میشنه ها شما میگی تر صدای کفش این اشاره از همینطوری که شما گاگای میگی این توضیح حدیثه که بابا کی کوشه تمام هنگم امی گوشا آوت آئیه یعنی همین که شما رفت که فورا خوشی سر تو آمد شرح المسئله در دنیا میگه خاطر همین چند دقیقه بعد شما این صورت اتفاق من کار ندارم دلیل یکی از دلائل عدم سماع موتا این آیت چه دلیلی سیوتی دارد که همه زمین الذین را هم را به هم منفی کنند با این کلماتی که سیوتی در تفسیر خود اسلام اسلام گفته تمام ملاها بیشند و تمام آیات توحید را بوت بط کنید و میگذارید حالا که قرآن خدا اینطور نمیگه قرآن خدا میگه الذین برای جمع مذکر و خب اکثر در دنیا ها که پرستش غیر الله را کردن ها را کردن به صورت تصویر خوشک اعتقاد می کند که همین جا دیگه معبود من می آید می بیند خوشحال است اللہ تعالی کا اسماء خوشنا مان من فدو ہو این نام آئی دیگر خدا را بخان بطاعت چیلک ترا تراهم یندرون ایلیه تو میبینی آنها را در مجلس واضح پیغمبر کافرها خوب شما را نگاه میکنه و هم لا یبشرون نمیبینن نمیبینن که تو رسول الله نمیبینن که تو آیات الهی را تلاوت میکنی تو را به عنوان یک کاتب و دروغگو میبینن تو را به عنوان رسول نمیبینن فراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون اشارت ندارد نمیبیند و ابو جل پیغمبر را به عنوان رسول الله میدید یا به عنوان یک کاذب و بود لہذا اصول کامیابی خود الان اقرا پیش کن با این جهان درگیر نباش و امر بالعرف امر به معروف کن و وظیفه سیبا و آردن الجاهلی ندینه همه توجه نکن اگر ناراحتی شیطان بر قلب شما وارد کرد اگر رسانید به شما پیغمبر یا رسید به شما ای پیغمبر از طرف شیطان نکن یک ناراحتی یک آسیبی نفت در حقیقت سیخ زدن یعنی دیمان میشی زد و شما را ناراحت کرد دیگه پشت از بالله فناه به خدا استعید بالله من الشیطان الرجیم و پیغمبر پناه دهنده یا پناه گیرنده خدا میگه وقتی بی شیطان لعنتی ناراحتی خشمی غذبی برای تو ایجاد کرد تو خدا پناه دهید اگر ما انسان را خشمی گیرد انسان بگید استعید بالله من الشیطان چرا انه سمیع علیم الله تعالی فریاد فریاد کنندگان را میشنود حال آن را میداند و الله سمیع بكل شوم علیم بكل شیء انبیان و فریاد هر مستعید را میشنود هر کبی که استعید بالله الله تعالی میشنود میداند که کی از من استعید بالله گفت گیج نمیشه خدا کی گفت کجا گفت این الله تعالی میداند علیم بكل شیء شما در قار زمین هم بگید استعیذ بالله در آسمان بگید استعیذ بالله الله تعالی سمیع فریاد استعاذ گیران را مستعیقین را میشنود حال آنها را میداند قرآن به آنها را رسیدگی میکند حرد ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان آنهایی که خدا میترسند از کو شرک اجتناب میکنند وقتی که مس میکند آنها را یت طائفه از شیطان طائف من الشیطان طائف خیال و تصور ناراحت کننده درم. که گوی دور میزند انسان را ناراحت میکند اون حرف اون سخن که از طرف شیطان انسان را ناراحت میکند و طائف میگه طواف کنید. یعنی اون خیال و اون تصور یا اون سخن که انسان را ناراحت می کند الله تعالی میگه آنهایی که تقوا دارن وقتی میرسد به آنها یک تصور و خیالی از شیطان ناراحت کننده تذکر و قرآن عظمت خدا را یاد کنند و متقین عظمت خدا را یاد میکنند فیدا هم مبشرون آنها در مسیر خود دینا هر ناراحتی و هر پریشانی که به بنده میرسد بنده متقی خدا را یاد می همه چیز را از خدا می خیر را از خدا می شر را از خدا میداند داند لحاظ اونها در مسیر خود بینا خدا برای من اینا را برد تذکرو عظمت خدا را یاد میکنند تذکرو یاد میکنند که خیر و شر از خدا هست بس اگر عزت تو اگر ذلت همرا من از الله میدانم بچهش میمیره مالش تباه میشه او اسمت خدا را یاد میکند یعنی خدا را نافع و زار میدانند لغدا اونها در مسیر خود بشیرن انا لله و انا الیه راجعون میگن گن، همه چیز را از خدا میدانند نمیدانند فیدا هم مبصرون ها در مسیح خود بینان و کافر بی ایمان حیران سرگردان و اخوانهم برادران شیاطین یمدونهم شیاطین آنها را تقویت میکنند در گمراهی ثم لا یبصرون این شیاطین کوتاهی حمله میکنند و اذا لم تاتهم بآیت وقتی که شما نشانی مطابق فرمایش کفار نمی آیده پیغمبر تو قالو میگویند به شما لو ها چرا تو اون آیه و نشانی را که ما گفتیم برای رسالت خود بیار تو انتخاب نکردی و آوردی کل بینها و بی ایمانها انما اتبو ما یوها الیه نظری من پیروی می کنم آن چرا که وحی می شود جانب من اقربم و لباسا به دنباره اون چیزی که شما میخواهید من نیست هذا بصائر من ربکم این قرآن اینا همه دلائلن از جانب رب شما بصائر من دلائل دلائل بینایی دلائل آگاهی دلائل علم دلائل توحید دلائل رسالت در عالم عادن این همه قرآن هادا و سائر من ربکم این همه دلائل توحید و رسالت و معادن از جانب رب شما و اینا هدایتنا من و اینا رحمتا خصوصا لقوم یؤمنون ان قوم هایی که ایمان داره استفاده میکنن دیگه چه آیات میخوایی دیگه چه دلیل میخوایی دیگه چه معجزه و کرامت میخوایی این آیات قرآنی همه دلائلن همه برهانن هم برای توحید هم برای رسالت هم برای معاد قیامت دیگه چه دلائل میخوایی هدایتن رحمتا لقومی یؤمنون این آیات همه رحمتا لقومی یؤمنون هنگامی که خوانده می شود قرآن خوب گوش کنید دلائل قرآن را دیگه چه موجوده می قرآن وقت خوانده می شود پس خوب استماع کنید برای قرآن و تو سکوت کنید تا که شما مورد رحم قرار بگیرید این هم آیه دلیل برای احناف که پشت سر امام ندارد استماع است و انصاف اگر امام جهرن میخواند تو باید اونجا همه استماع کنی و هم سکوت کنی خب امام جهرن نمیخواند ما چی استماع کنی اونجا به امر دوم عمله سکوت کنی استماع نیست ما نمیشنهیم خب دیگه امامان از روایات دلیل میگیرند بحث قرائت خلق امام یک بحث مختلفی در میان امت از زمان صحابه شده تا یومنا یک عده از صحابه میگن یواش یواش بخانی یک عده میگن نخانی این اختلاف قرائت خلق امام تقریبا از اسلام حنفی ها میگن قرائت نیست و دلیلشون همین آیت و احادیث را توجیه میکنن تو خب شما میگی اختماع وقتی که سرن حالا بحث بحث قرآت خلق امام یک بحث حدیث دلائل طرفین را ارائه میدن در حال در میان امت این مسئله از صدر اسلام است یک دسته میگن قرآت خلق امام نیست و دلائل اکثر دلائل اینها در قرآن عظیم شد استنباط علمان را به محکم رفت دادا چه دلائل میخواهید و برهان وقتی قرآن خانده میشه خوب گوش کنید و سکوت کنید تا مورد رحم خدا قرار بگید تا که هدایت را ببینید دلالت را هدایت از در روشنائی آیات قرآنی تشخیص بدید چون مورد رحم قرار میگیرید ابتدان یا بقان و دیگه وظیفه شما چیه وذکر ربکا فی نفسکا یاد کن ربت را در نفس بتضرع و خیفتا بترس و خوف بتضرع در نفس کبینه بعضی مجتهدین اصر ما هستن که بابا اگر کسی در قلب میگه الله الله میگه ذکری نیست قرآن میگه در نفس خدا را یاد همه فکر قلبت میگه الله الله الله الله الله در یاد یار باش ایس وقت از خدا غافل آمین همین بودن اولیاء الهی که همه وقت خدا را یاد میگه اولیاء الهی به وقت نشستن و خدا را یاد میکنن آمد با بالغدوب والآصال یاد کن ربتا ولا تكن من الغافلین از این غافلات کفار نباش شب نیاد روز نیاد ایک زمان در یاد خدا نیست خلاصه اللہ تعالی میگه یاد کن الله را اونم فی نفسکا یاد کن تذران و خفیتن یاد کن خیفتان خوف خدا باشد عظمت خدا در دل تو باشد ان الذين يتقون ربك ترغيب الى الاطاعه که نزد رب تو مقام دارن مثل فرشتگان رتبتا نزد رب تو هستن لا يستكبرون عن عبادته اونا از عبادت خدا استکبار ندارن یعنی با خدا کسی را شریک نمی کنن لا یستکبرون عن عبادتی و یصبحونه باقی خدا را از شریکان علی دوام بیان می کنن یصبحونه باقی خدا را بیان می کنن وَلَهُ يَسْجُنُونَ خاص برای خدا تسلیما سجده فقط فقط برای خدا میکنه مثل شما نیست کیم این کبر هم سجده کنید اون کبر خاص لهو تقدیم لهو درالت میکنه به حد فقط خدا را سجده میکنه فقط برای خدا تسلیما حکم خدا را اجرا میکنن سجده لغوی معنی تسلیم شدن منقاد شدن فقط برای خدا تسلیمن هر آستان و هر قبر را سجده نمی کنن اونا سجده فقط خدا را می کنن و بس آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین